פרק ט"ו ויהי מימים, בימי קציר חיטים, ויבכות שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר, אבואה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי כי שנוא שנאתה, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויאמר להם שמשון, ניקאתי הפעם מפלשתים, כי עושה אני עמם רעה. וילך שמשון, וילכוד שלוש מאות שועלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויבער אש בלפידים, וישלח בקמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד קמה, ועד כרם זית. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו, שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו, ויתנח למרעהו, ויעלו פלישתים, וישרפו אותה ואת אביה באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם, ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה, וירד, וישב, בסעיף סלע עתם. ויעלו פלשתים, ויחנו ביהודה, וינטשו בלחי. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו שלושת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע עתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלפלישתים, ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ויאמרו לו, לאסורך ירדנו, לתתך ביד פלשתים. ויאמר להם שמשון, הישבעו לי, פן תפגעון בי אתם. ויאמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך, ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויאסרוהו בשניים עבותים חדשים, ויעלוהו מן הסלע, הוא בא עד לחי, ופלישתים הריעו לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לחי חמור תריה, וישלח ידו ויקחיה, ויך בה אלף איש. ויאמר שמשון, בלחי החמור, חמור חמורתיים, בלחי החמור, הכיתי אלף איש. ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלחי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ועתה אמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים? ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, וייצאו ממנו מים וישת, ותשוב רוחו ויחי. על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. וישפוט את ישראל בימי פלישתים עשרים שנה.